Góðan dag hlustandi góðir. Þið er að hlusta á þáttinn ESB, nei eða já, lögadaginn 13. februar árið 2010. Umsjónum en þáttarans í dag eru Frosti Sigurjónsson og Andres Jónsson. Það er rétt að taka fram að umsjónum en þáttarans er, í dag eru ósamalum það hvort sé Íslandi fyrir bestu að ganga í ESB eða ekki. Andres er hlindur aðild en ég tel hagsmunum Íslands betur borgið utan Európa-sambansins. Við erum hins vegar sammálu um að kynning á ESB og virkumræðum áletamálinn sé fórsenda þessa þjóðin geti tekið rétt ákvörðun þegar að þjóðarakakreslinni kemur um aðeldasamlingi þegar hann líka fyrir. En uh, eh, gesti þáttarins í dag eru tvær uh, ungar konur sem eru báðar uh, formenn í sínum fylkingum. Það eru sagt, formenn tveggja anstæðara fylkinga í e SB-málinu til til að nýstofnara unglegar hefinga með á móti Európa-sambandinu. Og það er annars vegar þá unglegar hefing heimsínar, Ísafold þið er ekki endilega unglega hreyfing Ísavaldabrinja Nei, við eh, hérna- Heimsýnar Nei, best að koma því á framfæri Við erum algjörlega sjálfstæð hreyfing Já, ok, mm. aðsaki eh, En, en eh, semjærla Sardar, Sema Erla Sardar er, er eh, formar ungra Evrópusina, eru þið líka sjálfstæð hreyfing eða eru þið unglega hreyfing já hreyfingarnar? Við erum sjálfstæð hreyfing Þið eru sjálfstæð hreyfing bara En uh, eh, velkona báða tvær Takk, Takk fyrir það Velkonar Nú hefur það verist verið tísku að stopna svona samtök og reyfingar. Sprett upp eins og gorkulur. Sprett upp eins og gorkulur. Var ekki bara núna síðast í gæri stopfundur samtaka sjálfstæðra Evrópu... Sjálfstæðra Íslandika var það ekki? Sjálfstæðra Evrópu. Sjálfstæðra Evrópu. Evrópu sinna. Evrópu menn. Evrópu manna. Ok, en hvað, hérna, það er meintilega, hérna, svo armur sjálfstæðislóksins, sjálf, eh, sjálfstæðismanna sem vilja gangi að Európa samtíð. Já, ég var að mynda að skoða myndir frá þessum stoppfundi og þetta var allt svona hætti íhalsmanna, menn voru að passa að, eh, að þetta er nú minni hluta hreyfing held ég í sjálfstæðislóknum, menn voru svona að passa að þetta væri allt, allt hérna, síndist mér uh, í samarmi við svona íhalsamar hefðir, það voru þverflutuleikari sem spilaði í, í hérna, í hljegi og, og Þetta var haldið þetta í þjóðmyningarhúsinu. Hann, hann er það að spila O2 Joy, er ja, ekki nýjið þjóðsöngurinn? Jú, það er, það tekum við að þjóðsöngum, við myndum að leggja niður þjóðsöngin í leðinni og gangum inn. Nei, það er kannski en, að taka upp. En, <laughs> en vantar ekki, það er ekki punktur í sá kannski að, að nú eru flesti stjórnmálaflokkar skiptir í aðstöðu sinni til þessa máls, þessa stóra máls. Mm. Þannig að samfélkingarinn er, er eitthvað kjarni sem myndi vera Andvígur aðild, eða hvað heldur þú? Ættu þeir þá að stopna sér sérstaklega reyfingu? Já, það er spurning að þeir vilja berjast fyrir því að breyta skoðum flokksins uh, á málunni og, og svona það er náttúrulega hætti því það sem hefur gerst með sjálfstæðarflokkin að þeir sem að meirulhutin sem er andvígur aðild að hann hefur í kjálfar landsvendarins þar sem að þetta mál var í deglunni e, eh, síðastlegin e, eh, februar 2009 að þar e, eftir það hafa, hafa anstæðingarna vilja að segja já nú sjálfstæðislokkurinn er ekki hlindur aðeldaviðræðum mm. og þeir hafi unni þetta mál og, og ég held að, að minnihlutin hafi svona teldi sig þurfa að hafa rödd og geta mynd á það að það væri nú það væri skipta skoðanir, þannig að sama mætti segja um held ég á um samfélkinguna Það verið spennandi að fá þá í hérna, sjálfstæða Evrópumenn í næsta þátt og held, við leggjum drauga þér en að fá eh, talsmið þeirra og, og ykkur til þess að Já, var ekki Benedikt Jóhannesson eh, kosi formadur, reynum við þetta að fá hann Jú, reynum við að fá hann í næsta þátt Já. en núna eru sestar hjá okkur uh, eh, gestið þáttarins Sema Erla Sertir, formadur ungra Európa sinna og Brynja Björg Haldóstóttir, formadur Ísafóldar sem eru samtök ungfólksjægn ESB-hald Velkonan báðatverð Takk fyrir það Við, að, við erum með svona eina spurningu sem er orðin hefð að varpa til viðmælanda hvers þáttar í uppavið þáttarins sem er uh, bara tvæ, við viljum fá tekja mínutna svona til svona kjarnist svar ef hægt er uh, um hver er þín afstæða til uh, aðeldara að Örbjörnsambötunu og, og hver er þið svona helstu rauk sem mm. svona veigamestu raukin að þínum að þú, ég ætlum að byrja að varpa spurningun til þín Brynja sem formaður Ísafóldar unglegarengar gegn en, en þetta er kannski bara þín persónlega afstæð svo spyrjum við ykkur eftir meira út í samtökjum og hvernig þau starfa og hver þeirra afstæði en hvernig komst, komst þú að þinna afstæðu Brynja? Mín persónulega ástöða, ég held að ég byggja hana helst á líðræðsrökunum. Eh, ég er miklar ágjör af framtíð líðræðs og Íslandi ef við gangum inn í Európa samfandi. Eh, Bóðleginar lengjast, við erum að tala um að það eru 2000 km til Brussel, það voru kannski finnst langt á alþingi en við getum fringt í þingmann eða banku upp á hjónum og fengið viðtal, lyggum við. Mm -hmm. um, þannig að ég held að fólki í landinu vilja hafa eitthvað um að segja hvernig landinu stjórnað. Svo er það náttúrulega þessi klassísku raug um landbúnað sjáurútök. Uh, eh, við veitum fyrir vist að við horfum á reynslu Svíja og Finna sem eru svona okkar nákvæmna þjóðir að reynsla þeirra uh, hérna, af aðild voru mjög slæmar þegar það kemur að landbúnaðinu. Bændum fækkaði afskaplega í Finnlandi og afraverði bænda lækkaði uh, og myndum dæmis horfa upp á það að margar hlýðar og greina landbúnaði sem myndur hreinlega bara leggist á hliðina Já. og það verður banda myndir lekka og svo myndir náttúrulega aukast aðdunlega sem meðal banda og eins með sjárutvegin að þá hef ég mikla orgur því að mynd, mynd, myndum missa uh, þannig samningsrétt sem við höfum til að gera fiskveðarsamlingu á önnuríki mm -hmm. og við myndum líka að missa yfirraðan yfir okkar 200 miljonar fiskveðljóksu og svo að auki eru svona kannski vinstir sinni rauk sem að hérna, standa nari mér og það eru hérna, þróunlöndin mm -hmm. og afstæðið er bara saman sér gagvart þróunlöndin ja, ja. því að samkvæmt samrönd hérna, samjölu að tallastefnunni að þá lokar Europasambandið úti með hlutana heiminum og vestlar ekki við til dæmis þróunlönd mm -hmm. Þeirra feltrendunni er talla á 50 fátakastur þróunlöndin Já, en svo er eftirsendandi ansi mörglönd þannig að við stöndum fram fyrir því að matalverði myndi hækka á ymsum lampunaverum sem eru þá framleitt utan örbusamhætsins Ok, þannig að þetta er helst líðræði landbúnaðamálinn sjárættismálinn og síðan afstæða til þrórunaríkjana mm -hmm. mitt Takk fyrir þetta, en Sema hver er, hvernig, hver er þín afstæða til örbusamhætsins og hvernig konst þú að hvað er svona þín helstu meirökk í? Herru, já, ég kannski er náttúrulega með allt aðra hugmyndir um Európa-samvæti heldur en Brynja en ég sagt, veit nú ekki hvena ég fór að fá hennar rosalega gríðarlega áhuga á pólitík en hann kom einhvern tíman og enda um mhm. mm -hmm. því að ég settist bara skólabæk við stjórnmálfræði í háskólanum þannig að það er kannski, já og það er náttúrulega leið ekki langt þá kannski til maður rakst á Európa-samvæti í, í þessari leit og hérna Fyrir mér sko, ef við skoðum Európa-samandið, ég menna Európa-samandið var stopnað til þess að viðhalda friði, til að koma í vekk fyrir þriðið heimstyrjaldina, ef að svo má segja. Og þannig sko voru þetta sex ríki sem ákveða að fara hann í samvinnu, aðalega um þá kól og stál á þessum tíma. Mm. Og í dag, ég menna, er þetta orðin 27 sjálfstæðið Európa-ríki, þarna búum við um 5 500 miljónir manna sem að starfa saman á efnaðslegum pólitískum, menningarlegum og félagsnegu grunni, ah, svona sem dæmi. Mm -hmm. En fyrir mér er Európa-samvættið ekki kannski bara efran og totlasamstarf og landbúnaðastefna. Ég menna Evrópusambandi er svo miklu meira. Evrópusambandi stendur fyrir frið, jafnrétti, kvennfrelsi, mannréttindi, þróunaraðstof. Það gefur engin, veitir engin meiri þróunaraðstof heldur en Evrópusambandi. Ná, það kannski stangast á þetta sem hún segir um að Evrópusambandi loki á þróunarlönd. Mm -hmm. Svo erum við líðræði, við erum með frelsi, við erum með umhverjusönd, mannauð, ég meina aukin réttindi borgara Evrópusambansins og þetta, ég meina hugssjónin, hugmyndafræðin á baku Európa-sambandi fyrir mér er bara mjög heillandi og ég bara get ekki skilið akkur vættum ekki að vilja vera á baku slíka stefnur í Já. svo mikilvægum málun Takk fyrir það Já, sumir hafa nú bent á nú, sjálfur fylgjandi aðalda Európa-sambandinu en, en, en, en sumir hafa sagt að við þurfum ekki að þurfum ekki að vera aðilar til að geta verið Európuríki og til að geta tekið þátt í þessum jákvæðu málum svo nefnir eh, en hverju heldur við töpum á því að vera ekki með sko, ég menna getum við ekki innlegt allar þessa eh, jákvæðu hluti sem þú nefnir á þess að gerast aðeldara og á þess að fara undir vald Brussel eins og Andris, ég held að ég ætti að vera á móti sko. <laughs> Jú, sem að, við... að veldi upp hinniðinni við getum mm. það, auðvitað, við þurfum ekki að Európa-sambandi til að vera uh, með jafnbretti eða, eða frelsi en mm. þetta snýst kannski líka um sko, hvað getur við þetta er ekki alltaf bara sko, hvað fáum við frá Európa-sambandin, ég meina mm. flest þessar ríkja í Európa-sambandin ganga þarna inn eftir einhvers konar krísu, hvort sem það er einræðistjórn eða, eða fjármálakreppa þannig að mér finnst umræðan rosalega mikið þó að auðvitað, ég meina, jújú hver einstaklingur hugsaður, já, við fyrir mig að Európa-sambandi, hvað hva gerir það fyrir mig? en maður má samt líka stundum hugsa hvað getur við gert fyrir Európa-sambandi og, og hvað finnst þér að við getum gert ég mena, til dæmis, ég meina eina gaggrín sem að Európa-sambandi fær ofti er þessi líðræðislega leið þetta sé bara reysa stórt bákn og, og konur fá ekki nóg mikið brautagengi þarna inni ég meina, eigu við ekki að vera svo duglega í þessum málum, er, er ekki Ísland þetta jafnbrettisland og ég meina Skandinavíu yfir höfuð ég meina, mm. Norðlöndin er þarna inni, þau beita sér fyrir þessu ég skoðaði mitt bara um daginn hérna nýju framkvæmtastjórna og þar eru minnir að séu nýju konur af 27 sem sita þarna inni þrjöðungur ef þú skoðar hvaða lönd það eru sem að eru að veita konum breytingengi þann inni, þá er það Danmörk og það er Svíþjóð og, og Belgia og Luxemburg og ég meina það er þessi skandinavísku og þessi litlu lönd og ég bara til að en, Ísland en, en við fengum kannski sko 36 fulltrú af 700 á Europethinginu á Europethinginu myndum við þá ekki þurfa að hafa bara alla konur til þess að hafa ykkur áhrif á þetta hlutvall <laughs> það er ekki langa tíma mörg árfur okkur að breyta þess að við erum svo lítil sko, agnar smá já, já, en ég menna við erum lítil, það eru smá ríki innan mm. Europasambansis, ég, ég get ekki síðan þau hafa bara farið á kvolv og, og en, drukna en hérna eitt sem ég langar að spyrja þig hérna að eh, Brynja, er, er eitthvað sérstök ástæð til þess að ungt fólk á það að hafa ykkur aðra, ég sé að það eru stopnað unglegar hefingar mm. og kannski spurningi til eitthvað begja Akkur það eru sérstaklega unglegar hefingar mm. haldið, og hefur fólk, eh, ungt fólk aðra hagsmunni heldur en heldur en við gamla fólkið? Já, ég held að ungt fólk hérna, hafi miklar ágjör af mikinn áhuga að líðræði mm -hmm. Það er allavega eins og í Nóri á sín tíma þegar hérna, normenn feldu aðild í annarskiptið og þá var ungdvalgum mjög ábreyndi fyrir umræði og þá voru það líðræðsrökin sem að hrifi mest og hefði mest áhrif mm -hmm. og svo náttúrulega er hérna eitt sem að skipti mjög mjög mjög máli ég glemda komin á áðan, það er hernaðurinn okay, það, það er náttúrulega svolítið ákveðvert að skildir tala um hérna, frið áðan að þess að Európa Sambandsins stopna sem friðabandalag Er það ekki Jú, það, það, það er grunnhugsunin þegar það var stopnað sín tíma en það er einhversu staðrind að í Lisbjörnsáttmálum er hveið áum samefruskan herr sem myndir náttúrulega því að það fyrir ungt fólk eða það er ungt fólk sem sendir í herrin ekki satt, ekki gammalt fólk Jú. og börnin okkar sem verður sendið í herrin þannig að það er líka rauk sem að snertu ungt fólk alveg sérstaklega Já. En auðvitað þá eru þessi klassikur aukum sjáurötu og landbúna. Það er líka málefn sem snert á ungt fólk. Það er mér fólk á landsbyðinni sem hefur eðla áhugjur af afkomi fólaldra sinna og sinna eigin afkomi. Mm -hmm. okay. Þannig að þessi rauk hérna, hafa held ég flest öll eitthvað áhrif á ungt fólk líka. En, en Sema, hvað finnst þér um, um þessa afstöðu svona ung fólks til Európa samfélagsins? Hvernig getur hún verið öðruvísi heldur en er ykkur svona ólíki þættir, ólíkar áherslur með svona eldra fólk og yngra fólk? Má ég byrja að svara Já. henni fyrst? Jú, gjör það. Já, takk. Þetta með herin, það var nokkið lengi að komast inn á það, það tók bara nokkra myndir. Það er ekki til samevrópskur her. Ég veit ekki hvað Írar til dæmis myndu segja um það. Ég mynda það, þetta er ímyndaðar samevrópskur her, þetta er ekki til, við erum ekki að fara að senda börnin okkar í her. Hvað stendur það í Lisbjörnsáttmálum? Það stendur að það megi auka við samvinnu. Ég mynda, Evrópusambandið vinnur til dæmis með Júrafor mm -hmm. það sem er unnið að sko uh, það er sendt send lið á herna, svæði til dæmis í Kongo eða, eða Tjad eða önnur Afrikuríki þar sem þarf aðstof mm. þetta við sem sagt gætum haft þann möguleika að senda fólk til þess að aðstofa við í ríkjum þar sem sko þarf mannreittindi og, og, Já, og um samahátt og við erum með friðagessla í dag algjörlega, ég með þetta bara, þetta er friðagessla Júnafor er friðagessla Þú vilt meina að þetta sé bara friðagessla þú veist að hverði á um heimil til þess að kalla fólk Er þá allt ínum bara orðin til hér? Hann er ekki orðin til Heimil til að kalla hvað? Og er þetta ekki fyrir álst val? Segðu mér, ég meina er, Ég er að spyrja þig Þú veist að við vitum það að erfarsambandi hefur exclusive powers yfir utryggastöfni Þannig að eftir að segja mér að Ísland getur bara sagt fúlt á móti, nei við ætlum ekki að taka þátt í þessum sama evrópska herr. Það er enginn sama evrópskur herr og Ísland er ekki með herr og ég get að loða því að Írar er heldur ekki að fara að senda neitt herr. Þegar hann verður stopnaður á yfir. Hann er, er, ekki, hann er ekki til eins og er. Er þá ríkið að Evrópa saman sem fara að breyta sínum grunngildum? búa Hver? til hér til, a, til að senda í sam-evropska hér Brynja, er það ekki Já. það sem að sema er að benda á að, að Europasambandi ríkjas sástar margar ríkja uh -huh. sem þeir að hafa hér uh -huh. snýst þetta ekki um samstar þessara þjóða með eh, sem hafa hér uh mm. -huh. Eh, auki samstar þeirra vegna auki samstar í utryggsmálum mm og hins vegar um það að aðkoma annara sem hafa ekki hér að hún sé þá fórsöndu friðagæsli eða lækna eða flugumfæra stjóra eða sömu fórsöndum og við tökum þátt í ríkisanstur í dag Það er kannski einmitt stað Þeirri munurinn á, á þeirri stefni sem Ísland sinnir í dag með saminu þjóðunum mm -hmm. við, erum, við skuldbytum okkur til að taka þátt í verkefnum mm -hmm. og, og því að, að vera í þessu alþjóðsanstari sem er Európa-sambandið. Staðan í dag, náttúrulega svo að sam-európski herin er ekki til. En Európa-sambandið er alltaf að breytast og þessi þróun hættir ekki þó svo að Ísland gangi inn, síðan svo. Þannig að við erum að sjá bara sagt, með hverjum sáttmálanum sem er samþugtur í sögu Európa-sambandsins, þá e, hana, aukast þessi yfirþjóðlu enginni, supernational power sem kallað er. En, en eh, nú hérna, er kannski komið að stöttum auðlýsingum og hefur leipað þeim aðeins að og koma svo aftur og halda áfram með hermólin Þetta er mjög fjörögt, það hefum ekki farið inn á þetta niður, á, áður Nei Og við vorum rétt fyrir ölsingar þá vorum við að ræða það sem sagt hver, um hermálin, hvort það sé hugsanlega að koma að herskilda e, með þessu nýja Lisabonsáttmála þá er aðeins færi nánar út í samilega varnastefnu og auðaríkismál og þeir eru ekki alveg á sama málið um þetta stúrkur og, og hérna og Brynja, þú varst að segja að, að hérna, þetta væri með nýja Lisabonarsamtána þá fengi Europasambandi svona eh, alfærið umboð fyrir utaríkstefnu og hugsanlega varnamálum út af við fyrir sambandið og það væri hugsanlegt að í framtíðinu þá kæmi herskild á Íslandi að unga fólki þurft að færi herin og þess vegna hefur ungt fólk ágjörð þessu sem að þú segir eh, hins vegar að þetta sé ólhlegt og þetta sé fríðabandalag en ekki hernabandalag erum við, verðum við að skilja eitthvað eftir hér eða getum við komast ykkur til botts í þessu frekar, hvað finnst ykkur, er, er eitthvað hægt að vita um þetta núna? Ég held að við sem ekkert voru að komast að neðurstöðu hérna við tvær en það er allavega, þessi heimild er til staðar og það er áskilnaður í 42. grein í hérna sambandssáttmálum með þessi 34. union þar sem er talað um að það veri stopnaður hér til að gæta hagsmuna ESB bæði í Európa og annars þar Já Þannig að ég held að við séum ekkert að fara að komast að því hvað Örbusábæti gerir eða hvað það verður og að því að við vitum að það er alltaf að breytast og þróast. En getum við ekki en bara... En það sem eru gert í staðverð. En, en sem að getum við ekki líka bara ef að það er skellt á okkur herskildu og getum við ekki bara gengið úr Örbusandinu? Jújú, jú, við getum alltaf gengið úr Örbusandinu en það, sko, það er ekki að dagskrá að stopna þennan hér, það er ekki að dagskrá kannski, já, all, já, það er ekki og vonandi ekki framtíðin nei, ég menn það er munur sko á því sko, hvað Európa-samhætti gerir, hvað það ætlar að gera eða hvað það getur gert Európa-samhætti getur gert ímislegt mm -hmm. en það gerir það ekki endilega en, muna, en hefur það, það hefur það í Európa-samhættin eru hernar eh, ríki eins og Breitland og Frakland og, já, já, og en, fleri en, sem að gæta hagsmunna sína ellendu grund og, og í, í nýja sáttmannastendur að þau hafi bæði svo kallar peacekeeping mm -hmm. hérna, og peacemaking sem er svolítið ólíkur orð, ólíkt orðalag jú, jú. og í peacemaking þá getur það þýtt hérna ímislegt og í, í hagsmunagæslu og geta hagsmunarsamfélags þá getur það þýtt enn annað eins og þess hagsmunur í orkumálum fyrir bóttum í miðusturlöndum eða hvar það er jú, og þannig að við getum ekki kannski við verum að spjóra okkur af hverju þetta sett inn í Lisabonsáttmálan ég, ég veldi því fyrir mér sko, sjálfur persónlega hlutin að vera ástæði fyrir því, annars myndið þau ekki skrifa það. En ég menna, er þetta ekki líka bara, ég menna, mismönd eftir hvernig fólk er að tólka þetta? Jú, jú, jú. Ég menna að það... En það munum framtíða stjórnundur erður sem þess að gera líka. En ef <laughs> að víkjum... Víkjum að öðru, já, því að ég veit að það eru miklu fleiri og það er erfitt kannski að segja um þetta núna með, með varnamólinn og hvort að mhm. þetta... Ég veit að Írar höfðu áhugir að þessu, en Anders, hvaða annað getur við spurt þar úti í? Jó, mér langar kannski bæta við í lókinu með þetta hermólin að, að sjálfismennan ólíklegt í ljósi þess að þau ríki sem eru herrlaus mm. þar er almennt gríðarlega stór meirflutti gegn herskildu þannig að en er ekki líka það, það er, ekki, er ekki bara Íslandi sem að rögla 90% þjóðarinnar ef ekki meira er ansnúin því að setja mm. fót hér heldur það er í flestum hinu ríkjónum sem eru hlutljus eða herrljus En er ekki líka rétt andir þess að þess að þjóðu fengu ekki kjósa um Lissabansáttmála það var bara settur á í ríkistjóðunum og það eru hrifnar af herrmálum, það er ekki ríkistjóðunir Þjóður á mótið og ungt fólk Ríkistjórnir eru yfirleitt eh, hrifnara því að auka vald sitt, það er viðvarandi vandamól og, og hérna ég held að við verðum að geta því vandamáli líka enn í ESB en uh, hann má líka spyrja að þjóðin fikk ekki að kjóðsum EES samningin í þjóðarökkagreyslu og hann hefur hinga síður eh, valdið því að við fáum hérna mikið af, af reglugerðum frá Brussel þar sem við hefum ekki sætið borðið og það er kannski þá svona tenging yfir í næsta mál sem er, sem er það þetta fullrettara eh, því að hún brinjartalaðin um líðræði, líðræði, þetta fullveldi e, maður sér að, að hérna, jáhreyfingin svo kallað notar ætlar að taka sér nafni sterkara Ísland vantarlega sem svona svargakar þessu að við séum að afsvala okkur fullveldi e, við sjáum að sjálfstæðir Evrópumenn sem að vorstafnar í gær stjórnamaður þar Pavel Bartosek skrifaði grein í frettablaðið í gær held ég hafi verið þar sem hann talar um að þessi rökum að litla landi getur svo sjálfstætt og við heldur sjálfstæði sínu og líkir okkur við Monaco og Liechtenstein mm -hmm. og mhm. segir hvernig getur menn haldið fram að Monaco sé meira sjálfstætt heldur en um Frakland og talar um niðurlægingu okkar í því að vera stopp uh, ríki í alþjóða gældurisjónum en fá ekki afgriðt lán þannig að við séum, við séum ekkert svo sjálfstaf við séum ekkert svo sterk og það sé bara sannast núna Hva, hvað finnst ykkur um þessa fullöldispurningu þeir eru vantalega öndur um meði erum við að fara að auka fullöld okkar með allt ESB sema? Já, ég myndi segja sko, ég myndi eins og ég sé þetta ég myndi að við höfum EES samningin við höfum haft hann núna í, í þón okkur ár Þannig að með þessu samningi þá förum við inn á innri markaðin sem því það við þurfum að taka upp allar lögjafir og reglugjari sem að koma með því en við höfum í raunin ekkert um það að segja. Júna við teljum okkur hérna Ísland fullvalda þjóð en samt sem aður fáum við send í posti hérna hvað við eigum að gera og höfum í rauninni ekkert um það að segja. Þannig ég sé þetta öfugt, ég er algjörlega saman þessu, ég meina við fólk segir að við töpum fullveldinu við að ganga þarna inn ég get ekki betur síðan og við munum auka við okkar fullveldi því þarna getur við sestu borði, við getum sagt það sem okkur finnst Ná, þegar það á að laga sér árútastefnuna þá getur við komið ok hvað okkur mm. finnst Brynja, ertu ekki alveg ósamal að þessu? Ójú <laughs> Já, <clears throat> við erum hvað, þrjú atkvæði af 300 á ráþarþinginu við erum með 6 atkvæði af 750 á erbúþinginu það er mjög líklegt að við fáum ekki framgöndastjóra að ljósi þess að samkvæmt Lisabonsáttmálunum þá eru bara tveið þriður ríkana sem fá þar fulltrúa mm -hmm. uh, ég get ekki séð að við myndum hafa þarna mikil áhrifinni og í sambandi við EES að þá ég er alveg samanlega því þátt að láta þjóðan að kjósta á sín tíma en allavega þetta er búið, búið gert Viltu segja hann þá upp? Og... Uh, ég vil ekki taka svo djúft í árinu en það er hins vegar umræð sem er í fullegangi í Nóri mm. að normin er í, að íhuga það að sinja hérna, tilskipun um sammelan gagnagrunn en þetta er umræð sem er bara yngavegin tím bara hérna á Íslandi hérna, fólk er ekkert að ræða þetta en það, eitt gott getur við sagt um ES við fengum skástu bítana af ESB Já. við erum hlutað sem innramarkaði eh, þannig að við sett, græðum efnaðslega á ES en sem betur fer þá erum er við ekki undir tóllamúrunum eða þurfum að lúta sammeilu landbúnastefnu eða sjáurútastefnu Nei mitt Þannig að eins og ykkur sagði hérna þegar við gungum í EES að þú rétti að Európa sambandi okkur konfliktkassa og við fengum að velja bestu múrana. En, en að, að hérna líðræðismálum að því, ég held að <clears throat> þú er sagt að Brynja nefnir þetta með líðræðismálinn sem að er þú eh, sátt við það hvernig staðað eh, hérna, líðræðin, þú, nef, þú nefndi það sjálf, gaggrindi sjálf hvernig, hvernig kynjaskiptingin ájöfni í stjórnum sambansins heldur að Íslingar og aðkom okkar geta eitthvað að hjálpa Európa samt í líraðislegu tilliti. Er, er líraði á Íslandi til fyrirmyndar? Líraði á Íslandi til fyrirmyndar, já. <laughs> það er alveg mjög skiptar skoðanir um það í dag en það kannski svona hefur verið til fyrirmyndar. Við, ég meina, við getum þetta ef við viljum þetta og ég held líka, ég meina, ég kem aftur inn á þetta, ég meina, við getum lært, við getum kent, það er alltaf þannig og ég meina, þetta snýst um samvinnu og ég meina þegar við getum sest hérna við um borði, Brynjavill greinilega haldi áfram að fá postinn sendan með því sem við eigum að gera og til það vera meira fullveldi heldur en að hafa eitthvað um málega að segja en ég, já, ég til að við getum ímislegt gert þarna inn og ég meina fyrir mér þá snýst þetta líka um sko, hvernig hugarfar erum við að fara með þarna inn Ég meina við vitum það núna, við erum búin að segja um, það er að koma aðeldarsamlingur. Ef hann fer í gegn og við göngum í Europasamliti, ætlum við að fara með þetta hugarfar. Við erum lítil, við getum ekkert gert það nynni, við erum bara að fara að láta trafka okkur. Ég meina hvað með möldu, ég meina hvað með, ég meina Írland í Europasamlitin er hvað átta minnsta ríki. Þeir stoppa Lissabonsáttmána, þeir tefja hann þannig, þeir fara, þeir eru bara með sín vissu rauk fyrir því akkur hann gengur ekki upp, akkur þeir geta ekki samþygt hann. Ég meina það er bara skrifið yfirlýsing um það sko, hvað þeir, þetta, þeir sem koma hann með eins og, ég menna, með fóstureyðingu til dæmis, í Írlandi er mjög mikið hitamál og þetta er bara eitthvað sem þeir segja bara, þetta getur ekki... Var ekki líka hlutleysið? Jú, algjörlega. Þeir bara skrifa þarna niður, þetta bara getur ekki gerst. Þessi yfirlýsing er samþygg og þarna, ég menna hvað, þeir breyta sáttmálun, þeir frestunum um, um einhver tvö ár, þetta er áttaminsta ríkið í, í Európa samvættinu. Áttunda minsta? Já. Já. En Brynja, Já. Þú nefndir hérna eh, að við hefum fengið að velja úr konfittkassa Európa-sambansins að ganga eh, markanum um fjórfrelsið og þetta mm -hmm. e, og nefndir að við hefum ekki þurft að taka upp mólana sem að því, því að leist ekki á Vondumólana von, með líkjörnuminni Já, sem er líkjörnum sem að maður skilur ekki að það ekki búið að taka út fyrir mhm. lengu mm -hmm. e, sem í þínum huga pólitist eru sjáarútstefnan og, og landbúnaðarstefnan mm -hmm en ertu ekki með því að segja eh, að við höfum bara svo góða landbúnaðar og sjálfstefni hér og hvernig stendst það eh, hefðu ekki gott að því að, að hérna, er þetta ekki mál sem er í ólistri hjá okkur, hvort er, er við erum með fátakabændur, við erum með háa hérna, styrki við erum að eða meiri í beina landbúnaðarstyrki heldur en við erum að eða í hérna, framhaldsskólana sem mm. dæmi eh, með beinum fjárfyrstyrkjum við erum með gríðala hátt eh, mm. matalaverð, kjötverð er eh, bara eh, er að slega heimilin að hérna, matalkarfan mm. og, og sjáaröldverðin já, við höfum kannski náða að verða fiskistofnuna mestu en við höfum fært fáum uh, eh, þessar sameg þjóðarinnar að gjöf og, og þeir fara mjög Þeir eru kannski á landbúnaðanum Já, okkur það eru landbúnaðanum Alveg nóg að taka sko Það væri gaman að heyra þitt við þetta þess að akkur hérna, hefðu ekki gott að hugsa þess að hluti upp og nýtt og hafa þeir verið að skilja okkur árangri eins og landbúnaðastöfn Já, mér finnst áhugavert og hérna skilja tala um styrkina að hérna, við sem að styrkja landbúnað svo mikið mér finnst það mjög áhugavert í ljósa þess að örbarsambandið er stærsta neðugröðslu batteri í heimi landbúnaðstyrki neðugröðslu batteri uh, eh, þar sem þeir eigða alveg sko, gífurlegum fjárhæðum í að neðugröða landbúnað sem að sko eru hverkjar rættunaskiliri fyrir og það er okkur að segja með það að það sé hægt að rætta sigur í Danmarku okkur eru ekki að kaupa sigur fyrir Jamaica svona sem dæmi Uh, og matalaverðið, jú, það er svona kannski 5-6% af matalum á markaði sem myndur lækka verð og það er náttúrulega landbúnaverðnar sem að þölur það í sér að, hérna, eins og ég sagði áðan, að marga greinar landbúnaris myndur lækjast á hliðina. Bændir eru líka neytundur, þeir eru svona cirka 5-6 þúsund sem myndur náttúrulega fara á hausinn og landbúnarir skapar beinan og óbeinan hátt 10.000 störf, þannig að landbúnar er gífurlega mikilvægur. Svo í því sambandi þá getum við talað um En ekki líka gældir í sparandi? Já, ég meina við erum að flytja alveg frábæra vörur, mjölkuvörur og kjött og alltaf er enginn að segja mér að hérna, vörunar í öðrubæðsambandinu sé eitthvað betri Veist, að við, við kunum kannski að fá Nei, það geta alveg sömur að vera betri já, það eru sömur alveg fína sko. já, já, minna að það er skinka parma skinkan alveg súper og ísir rostar og, og, og, og ekki móti því en við getum náttúrulega fluttið það inn en það eru kvótar á þessi núna já, Eh, er, ertu, ertu fylgjandi því að þessari haftastefnu sem er? Það má alveg hrist upp í landbúnaðanum, ég er alveg, alveg sem um en, það. En, en er nöðsynlegt andrið að ganga í erfusamt þess að hrist upp í landbúnaðanum? Mm. Nei, það er svona, það er ímið sér bónusar, það er svona mm. þessi lendimóli sem þú vissar ekki mm. að þetta er góður. En uh, má ég aðeins, hérna, það er alltaf að tala um, þess að erfusunar tala oft um það að, að hérna, matalöfminni lækka svo rosalega mikið. Þannig að vissi landbúnaverði myndi lækja verði, en það hefur að mínum að þetta skjálfilegar aflengar í fyrirlambunaðin sem við megum ekki við. Ég vil ekki sjá allar bændur, 6.000 bændur fara hausinn og 10.000 störf skapast. En var það ekki þannig og meðan króna var svo sterk þá, þá eh, var þetta reiknast út í það að landbúnaðurur eh, með innflutar verður mun ódýrari sko heldur en innlendar mm. en núna hefur króna lækka mjög mikið og þess vegna er kannski þessi munu miklu minni mm. og ekkert þessi var líka verið að benda og hafa bændu benda og að, að landbúnaðurur eru kannski hínum að hvað hvað eru mörg prosent af útgjöldum heimilina Já. og ég hef þó að það myndi að lækka um 20% þá verður það 1% breyting útgjöldum heimilina. Þetta er mjög lítil búbót sem ég veist ekki þessi virði en eins hérna mætti ekki sér tala um vörðuna sem að myndi að hækka verði. Það eru svona kortvörður eins og morgunkort sem er flestar koma frá löndum utan örbarsambansins og ímið svona ber, epli, perur, gram, alls konar græmyndistegundir, pasta, kús, kús. Þetta er allt verður sem myndi að hækka verði. Ananar. Frosti, varst ekki þú sem betið með þá að við myndum ekki lengur geta borðað kókapöss? Já, hérna? seriós. Já, seriós. Já, það er nefnilega vandimál. Það er ekki leift að borða kókapöss í Europasamöndinu. Nei. Það er út af leitarefnum og unga fólki getur náttúrulega hatt skoðan að þessu. Og seriós og vítamerykt fyrir Europasamöndinu. <laughs> Grínlust. Þetta sagði. En hérna að... Ameríkumenn er, er líka vel á þessu við. <laughs> Þannig að landbúnamálinn, hvað veist ég sem, sem erstu sammála þessu að landbúnamálinn sé hérna, ástæði til þess að hafa ágraf? Já, ég menna landbúnaðamálinn og, og sjárútismálinn líka myrna, uh, Þú hefur áhugir á landbúnaðinum á Íslandi þá? Ég myrna, ég, ég, eins og kom hérna fram, landbúnaðin í Íslandi er ekkert eh, eins góður og við viljum kannski akkurat halda núna að sérstaklega í þessari ESB umræðu og ég tel að það má breyta ímsu í landbúnaðin og ég bara myndi segja sko, aðelda að Europasamöndum væri einhvers konar sko, kvartning til þess. Ég meina, er einhver að fara að standa upp og segja að nú ætlum við að laga landbúnaðin á Íslandi? og ég meina með aðild að Europasambandinu þá myndi íslensku landbúnaði fá fullan og toll frjálsan aðgang að 500 miljónar manna markaði ég meina mér þetta er mjög gaman að fara í, í frí til Ítalíða spánar og, og finna nýmjólk í, í illunni En það er nú ekki gert ráð fyrir því að við séum samkynns að finna hérna norður hér að við ræktunarskilun sem eru mýða Evrópa mm. Er ekki hættan á að við myndum tapa því, því vestlunarfrösi? Hvað heldur, heldur að við séum samkynns að? Ég meina já, ég meina Það snýst þetta ekki um það að, að það er hafkanir fyrir alla sem að vera hluti af svona bandalagi að þeir framlega parmaskinguna og, og hérna parmesanin og við, við framlegum skýr og eitthvað sem þeir get ekki mhm. framlegt eða sem við kunnum og búin til vörum ekki. En er ekki núna þannig að við, við erum að kaupa ólífólju og, og hún er niðugreitt af einhverjum finnum sko, finnar og danir og norðminir það er ríkustu þjóðunir sem greiða mest til niðurgreiflu stefnu og landbúna stefnu eh, landbúnaðsins, það eru er fátæku mhm. þjóðunar sem síðan fá þessa peninga mm -hmm. þannig að maður ætti segja að með því gangi erfarsamtið þá fengi við alveg eh, að borga meira við fengjum þá að borga í þessar ólífólju sem við erum að fá hérna niðurgreita frá erfarsamtinu það er viss, viss ánægja kannski því fyrir það sem vilja leggja til málana En þegar tekjur á mann á Íslandi eru mjög háar með af öðbjörnsamtöð þrátt fyrir þess að kreppur sem við erum í. Þannig að við veitum það að við vundum borga hlutfærslega mjög mikið en fá hlutfærslega mjög lítið. Og eins og að um, sem að tala um að með, það var kvartning fyrir okkur að hristu upp í landbónankerfinu með því að gangin er öðbjörnsamtöði. Mm. Ég er til dæmis að fara einbært okkur meira grænum. Já, til Leifum. dæmis, nákvæmlega, nákvæmlega, ég er mjög hlundi. Mm -hmm. En pointið er við getum þetta alls sjálf, við getum bara við getum þetta en gerum þetta ekki já, en, við getum bara á morgun þess vegna látt fram frumvarpa alþingi hristi byrjum landbúnaðin innan erfiðsambæsins þá þurfum við að taka teili til allra hinn að stóru ríkjana hlutleikjana líka í örbu við getum ekki ok upp á okkar einstami látt fram eitthvað frumvarp sem að íslenski þingum en kjósa um það bara kemur ylsku þingmennum ekki við. Ég meina, viljum við líka ekki þá að sé tekið tillit til okkar þegar það snýstum eitthvað annað? Verður til, tekið tillit til okkar? Akkur ekki? Vegna þess að hinríkin eru, stóríkin eru með margkvælt margur fleiri atkvæði? Maður sé líka bændur, þeir, þeir, þeir, þeir finnst ekki hlusta nægilega vel á sig í Európa samfélaginu, þeir koma mjög gæfna að styrta álífum og torg og, og, og, og síldóður en kannski aðeins að sjára tveginum að því að tímin er svolítið að hlaupa frá okkur að hérna nema sem einhvers andri svildu bæta ykkur við landbúnaðin árum við fyrir með sjárútu kannski um, Já, mér langar bara því hún segir að hún koma aftur hérna aðeins inn á líðræðis og hún brinja að því þær eru frá unglega hreyingunni og við erum búin langa að koma að þessu spurningu að já. í öðrum þáttum, þannig að nýta tækifæri núna er að ég veit að þið hafi báðar svona tekið þátt í ykkur alþjóðlegu samstarfi í kringum uh, eh, hafi farið til annar landa og, og tekið þátt í þingum með ungum stjórnmálamönnum og mér langar kannski að byrja að varpa spurningun til þín hérna Brynja og síðan, mm. síðan til þín eh, sömu spurningu sem að mm. er eh, uppliðið að þannig að því Brynja segir að, að við, það vil ekki hlusta á okkur við séum lítil hjárum og rött einu svona stórum samtökum þú segir að við hlusta á okkur Brynja er ekki reynslan þín að, að Íslands, Ísland hefur gengið vel í svona stórum alþjóðsamtökum og okkar nánustu þjóðir nú tala ég svolítið eigin einslu eða okkar eh, nágranna þjóður vil, eh, vildi ég sagt hafa að þær eru yfirlega það eh, hérna góður ég að standa saman á þessum vettvangi að þær verða hlutvarslega mjög sterkar meðan að margar aðra þjóðir sem eru í svona alþjóðlega battarum og í Európusambundinu að þær, þær standa síður saman og við erum með svolítið stóra blokk hérna, við erum með Norðurlöndin og Ístarsansríkin saman mm. Eh, fyrir auðvitað það að eh, hérna þeir eru veldig vel hlustað á okkur og við hefum góða fulltra mm. okkur ættu ekki að, að hérna, skipti starfinn svona eh, miklu máli höfum við ekki náða góða márangur á þessum vettvangi Það er náttúrulega mjög mikið samstarf hérna, með okkur og norðun þjónum við erum hérna heimskus norðurlandaráði og heimskusráði og getum haft áhrif um, og þú talar um hérna reynslu annara þjóða og ferðar okkur til útlanda bara þín eigin reynsla mín eigin reynsla, ok finnst þér að þú ekki hafa náði gegn þegar þú farið alþjóð á vettung og verið fulltrú í Íslands eða tekið þátt í þessu er þetta gemið svona villandi spurninga því að þú hérna í Európa-sambandinu þá er einmitt tekið jafn mikið marka á þá fer þetta mannfjöldanum sko en mm -hmm. þegar þú ert að tala um svona þar sem við komum á rástefnur og tölum fyrir rönd einna þjóðar þá um er eitt land eitt atkvæði þannig að þegar við einmitt þetta er kannski svarið delegerum auðarriksstefnu og auðarriksmálunum til erfarsamsins, þá förum við í, aftar í vagnin og bílstjórin er erfarsambatið. Kanski skýri fórsendunar fyrir spurningunni mína fórsendunar er svo, eru þetta ekki allt bara fólk? Og ef einhver kemur frá Íslandiri að norðan, eða sérst úr norðri kemur fram með eitthvað skynnsamlega rauk fyrir sinni stefnu að þá í fyrsta legi er mikið skil, þjóðum sem er skildleika með okkur sem að, hérna, hafa svipað lífsín og hins er bara að þetta sé bara fólk, það sé fólk allstaðar úr alfunni sem að muni hérna taka marka okkur og er það ekki reynsla þín og ykkar að, að, að okkur gangi vel og ellendu vettangi, okkur ættum við ekki ganga vel, okkur ættum við ekki ganga vel í erfarsamættinu eins og okkur hefur gengið vel annars staðar Er það að tala um saminuð þjóðunar? Saminuð þjóðunar, þó við höfum reyndar verið ekki náðin í öryggisáði sem Já, er á getur en, en enga síður, þá höfum við menn eru samanlætt að við höfum alltaf fengið meira út úr alþjóðlega samstæri heldur við höfum lagt til þess það er, það er, fólk, fólk verist almennt er saman um það, af hverju ættum við ekki að fá meira út úr ESB heldur við leggjum til þess Ok, <coughs> ítrykka aftur mannfjöldarspunninguna, við erum 300.000 á metur 500 miljóðum En líktist en eh, sko, fáir Malta eru fáir Já, endilega tölum við um Malta Við tökum alltaf Malta eftir það Já, já okay. e, bara aðeins með smáriki sem er inn í miðju hjarta þessa ríkis Það er alltaf annur aðstæðaldur en okkur sem eru svona út héranum og, og verið með aðra aðstæður en ég ætla ekki að gríta frem Þetta er að fjöra til það okkur Hérna, hvað spurningin var um reynslu okkar af alþjóðst samstarfi Já Var það ekki? Ok, eh, þegar við erum á vettvangi þar sem að Ísland er eitt atkvæði Jú, þá höfum við kannski nokkuð mikil áhrif en þegar við erum 5-6 atkvæði af 750 eða 3 af 300 þá höfum við mjög litil áhrif og ég menna vonandi sett, þá er fólk nógu skýmsamt til þess að hugsa hérna ég ætla að standa með þessum þessar mannski þó sem sé frá okkur smáþjóði í Ballarhafi en við hefum enga tryggingu fyrir því eins og við horfum á annu lönd Þú veist það enga trú á, á þessum 500 miljónum í Európu. Sumi, sumi segja að milliríkja mál séu bara hagsmunni og það séu ekki neina. Við verðum bara að horfa að raunsat á málum fyrir niður. Er ekki líka einhvers konar, sko, ég meina, standi ekki Norðurlendi saman innan Európu samvættins? En séu alltaf bara, bara í íslensku stjórnmálum og í stjórnmálum ellendist, þá er ekkit verið að, þá er jæfnvel þá komið fram góð rauk, þá er ekkit farið eftir þeim, það, er, það eru pólitískir hagsmunni sem gilda Já. og það er hætti því að í hennu stóra heimi stóra og harda heimi utaríkismála þá sé ég ekki síður þannig. Mm. Þannig að sem maður hef góðað í mannum, ég hef alveg miklu trú á því og fólk sko, en mhm. ég hef hins verið og það hókinn á reynslu og ég finna að það eru hagsmunir oft sem, að, mm. sem stýra því hvernig hlutin eru Þetta eru svolítið hugljóft og fallit viðhorf en því miður við verðum að horfa reynslu á hlutina Þetta eru mitt, þetta er svo skemmtileg hvernig uh, eh, anstæðingar og uh, eh, aðaldarsinnar eru hérna, ofta að nota sömu rökin með á móti eftir hvað hendar og ég vil kannski segja það hérna, en, en, en, að því að Pavel Bertasekins í þessari grein röka þetta væri hann er, eins segir eins og þú Frosti þetta eru kaldir hagsmunir Já. og við erum of lítil til að standa einn ef við verðum í Európa-samhundunum þá hefðu, hefðu, myndu þeir standa með okkur og þeir myndu, við verðum sterkari eða hendar þeim, það er eiginlega það sem vantar fyrir aftan og eh, það hendar þeim kannski að, að verja hagsmunni Luxemburgara því að þeir eru eins og þeirra eigin en það hendar þeim ekki að verja hagsmunni þjóðar sem er eins og Ísland sem er aflögufæri með orku, fisk og allt sem að þá vanhægurum þá vanhægurum þessa hluti Þess vegna hef ég ákveðið svona innbyggt vantraust til þess að treysta hann fyrir þessu. Ég myndi ekki hafa það ef ég hef nákvæmlega sömu hagsmunna þeir. Mm. Þá myndi ég treysta hann fullkona. Það sé að það væri þeim í hag. Európa saman dæna samt ekki þekkt fyrir að ganga á hagsmunna aðeldaríka uh, aftur <laughs> svona, sko, ég meina okkar æsum, okkar megin já, já, ok, í æsimál þar eru við í európska efnarsambandinu hvað er, hva er að gerast með gríki núna er ekki verið að hjálpa þeim alveg hérna hægri vinstir ekki, európasambandi standa þeir ekki gríðarlega mikið á baka gríki núna þeir bara drifu sér alveg mjög mikið í því, fannst þeir ekki þeir voru mm. gríkir við koninir á hnén núna og það er ekki víst ég held að Angela Merkel, við erum eftir að sjá það hvort að þjóður eru tilbúin að borga brúsan fyrir Gríkja þegar órási mm. og hvernig var þessi óra síðan til mm. hún var tilverðins að það fengu efruna sem ofláavexti og mikinn kaupmátt og núna er þeirra bít og þeirri nála, þeir eru búin að eigða á miklu, alveg svo Spanverjar og Portugalar og það er spurning hversu mikill greið þeim hefur verið gerðið með því að vera í, í myndsamstarfinu mm. Mm-hmm. og nú er í rauninni framtíð erfunar eh, það er ekki vegna þess að þeir ekki væntum gríkina sem er að fara að hjálpa þeim, heldur að framtíð erfunar í voða, eða mm-hmm. hjálpa þeim ekki það eru hagsmunir, bara minna þessu það en að sjáurútsmálum að sjáurútsmálum um ég veit að ég veit sko að eh, náttúrulega und fólk hlýtur á að skoða þessu eins og, mm. <clears throat> eins og öðru og kannski byrjum á semu finnst þið til og með þú, þú fyrst með sjáurútstefnu erbúrsambansins og nú er það mikið áhugjumál hjá þeim sem hafa áhugjur af aðild sko jú, jú. hefur þú engar áhugjur af þessu að þessi öðlind okkar fari, fari í, í rángar hendur sko ég vil byrjaði að segja, ég menna, við munum aldrei geta sagt hvernig það likur fyrir aðeldarsamlingur. Já, hvernig, sjá hann fyrst. Ég menna, ekki, ég, ég menna, endanum munum við sjá hann, en ég menna, það er bara ómöðulegt að segja hvaða áhrif Európa-Samvöldu munum hafa á þetta fyrir aðeldarsamlingurinn likur fyrir. Ég menna, við vitum, ég skal alveg ekki hana það, að sjá út af stefnan hjá Európa-Samvöldunni er ekkert storglæsileg, og, en ég menna, það til dæmis, ég menna, er hún ekki undir undir hvað sem var aðhaldi núna að vera þeir eru búin að afveða 80% af stofnunum og 30% eru við hrun Akkurat. það er ekki góð engun Nei getur við eitthvað bætta kannski með því að koma aðni nú hafum við aðhald að sinna sagt að við getum þá kannski hjálpa þeim eða hvað heldur þú að þú hefur hlusta okkur? ég, ég veit ekki betur en að það hefur verið sóst í íslenska sérfræðinga til þess aðstofið það að lagfæra sjálfstæðinu í Európsamöndinu. Já, þeir hafa færið út í þetta framsal já. og, og flera. Já, já, Her, ég held því mér, nú eru teknifæðar að benda okkur það er, það er komið að Nó. auðlýsingum og tökum bara stutt auðlýsingarlið og svo fyrir aftur í sjálfstæðinu. Þau eru stortmál. Þau eru stortmál. Já og þeir hlusta þáttinn ESP neyða já, lögudaginn 13. februar og hjá okkur eru gestirnir sem Erla Serti, formar ungra í Európa sinna og Brynja Björg Haldastóttir, formar Ísafóldar, samtök ung fólks gegn ESP aðeld og við vorum að ræða um Andris, hvað vorum við að ræða um? Við vorum tónum sjáuröldsmál Já, við vorum aðeins komin að það við erum, við frostirum hérna stjórnundur í dag en ég er í fjallgöngu sem að, en nú hérna, einn aðal maðurinn að baka þetta Lappa á Agrafjall í úðanum Já En við vorum, já, við vorum komin inn í sjáhaldsmálinn og það er uh, mörg að taka og margi sem að hafa byggt afstöðu sína, já, sérstaklega anstæðinga sem hafa byggt afstöðu sína á anstöðu við uh, að Ísland fari undir sjáhaldstefnu Örbursambassins. Uh, eh, en uh, eh, aðelda sína hafa haldið þegar ég aðlaga loftið að eh, veiðir einsla Örbursambassríkja sé raunin engin í íslensku löksu og þar með muni, muni þetta ekki hafa neina áhrif á okkar sjáhaldstöku. Já, nema að því leiti að það megi fjárfesta í íslenskum hamlur uh, á fjárfestingu og sömur segja að við þurfum nú kannski á erlendri fjárfestingu að halda þessa dagana ef við þurfum á einhverju. Sem að koma að sinna á þann að það er hérna, að það hefur ekki gengið vel kannski endilega að sjáur út við stefna að Európa samfélaginu, en húsanlega getur við lagt lið. En hvað segir þú Brynja? Erst þú samála því að við þurfum ekki að mikla rákjör á þessu? Ég hef mikla rákjör á þessu, greiðlegar. Uh, það hefur engir bent mér á að hérna, við myndum halda yfiröðum yfir okkur fiskveilöksu að við myndum halda samlingsfrælsi til að gera hérna, fiskveiðsamlinga við önnulönd og það er staðrind að þriðungur og okkar abla kemur úr deilistofnum mm -hmm. þessi samlingsrættur bara var í farin ef við gengum inn í Europasamöndi og eins og andri spendi á að þá myndum við opna fyrir fjárfæstingu erlendra aðila á Ílsku Sjáruðvei og það er staðrind að íslensku sjávarútvör er skuldumafinn þannig að við gætum orðið mjög illa úti Já, Já ef að hérna, erlendur aðlar faru að fjárfesta hérna í sjávarútvi mm -hmm. En hvað með sem sumi segja með deilistofna því að, að við erum sterkar í samlingsaðali í samlingu við normin heldur við erum nú með Európa-sambandið á baku okkur Európa-sambandið ger ekki náttúrulega með að graða eitthvað Þannig að það er ekki eitthvað sem um okkar hagsmunni heldur að það sjálft fái meiri fisk. En, en er ekki líka menn að hafa sagt að Malta fekk unda, varulegar unda þá í sjálfhundismálum? Nei, uh, Malta hérna, fekk tímabönda aðlugun vegna þess að uh, það var byggt á, á vendarsjónumum og Malta er, sko, ég get ekki svona bórið saman í Íslanda möldu að því að Malta er með svo miklu, miklu, miklu minni sjálfhundveg. Við erum að tala um það að Maltverjar hérna, stiðjast við, sko, líka við kænur, eru með pínullega báta Já. og hildarafli maltverja á ári er á við íslenskan tóara. Ok. En... Við erum að tala um það að Ísland og Malta eru enga veginn sambarlega þessu samingi. En ef við fáum varanlega runda þar, getur við þá treyst þeim? Ef segjum eða ef það tækist bara mjög vel til í samlíkunum, mm. þurfum við þá að hafa ágjur af þessu? Eins og til og með að við fengjum bara að halda okkar lagsögum mm. og sanninsætti um deilistofna og okkar staðbundustofnum og allt þetta og bara það sem fengjum okkar ídrustu kröðan fullnægt værið þú þá rálið við því? Nei, við veitum það að Europasambandet er alltaf að breytast uh, ef, ef þið myndir sko skrifa upp á samning þess efnis að hérna bara næstu þúsund árin og þá myndum við halda okkar öylundum að þá myndi ég samt sem aður horfa á landbúnaðin og líðræðis afsalið og allt heitt en, en, en sjárutvegin er yngasíður mjög stóð punktur mjög mikilvægur En, en er ekki svimins að segja að ungu fólki getur kæst í kolláttum þetta því að nú séu bara einhverju gamli ríki kalla sem eigan að kóta og svo skulda er fyrir honum einhvers þar í <clears throat> Þýrkalandsbanka og mjög goða punktur skiptur þetta nokkru móli fyrir ungt fólk Vil við freka vera kvotalust sjáfóþorp innan erfarsamessins? Er það skarra? Við getum alveg verið saman um það að kvotakerfi séu óriðlátt og eins og það var byggt upp á sínum tíma það var byggt á hérna, veðrenslu árið 1982-83 mm -hmm. þetta er mjög slæm hugmynd Galin hugmynd Galin hugmynd, já En, en, en við getum enga síður breytti Þingmennin okkar geta breytti Þú getur ekki vantar... breytti eftir gangin í njálfum Nei, það er bara vant að vilja Þannig að ég segi bara spörkum minn þingmennin okkar og fáum það að breyta kvotakarinu En hvað segir þú um þetta sem að? Já, má ég sammála... svara þess að Brynju þessu? Nei, ég vil kannski byrja á bendelna það að það kemur fram í 200.000-250.000 grein stoppmála sátt stopp sáttmála sambandsins að forraði yfir auðlindum sé hjá aðildaríkjum þetta er skrifað þannig, þú getur tekkað á þessu uh, Þið fórum að hlæja mér án þegar ég nefndi það að Európa-sambandi gengur ekki á, á megin hagsmunni aðildaríkja ég meina við getum nú verið saman um það að, að þetta séu okkar megin hagsmunir kannski á landbúnaðinu þegar kemur að samninga viðræðum Uh, eh, Európa samfélagi á samkvæmt sínum eigin reglum og án allra undan þá að ekki rétt á kvóta í íslenskar lögsögu við Európa samfélagi. Hvernig aðeldaríki útluta síðan sínum kvóta er algjörlega undir þeim komið. Európa samfélagi er ekki að fara að segja okkur að selja okkar kvóta til Breitlands og Spán og Spánverja. Um, ég skal alveg viðkynna það. Þetta var reitt á okkar erfiðustu uh, hérna, málefnum í aðeldavíraðum. Mm -hmm við Europasamöndi en ég bara verða að segja að það sé sko langt frá því að vera ómögulegt að, að ná en, en sem að ef við náum mjög slæmum samningin, ég ætla að spyrja þig aðeins og, ef við náum mjög slæmum samningin um sáraðsmálin, hvað breytir það inn í afstöðu? eða ef við missum faraði yfir þessu öðlind og þurfum að byggja trösti til Europasamöndins og þeirra sáraði stefnu myndi það breyta afstöðu þinni? Þetta, myndi þetta vera úslít aftrið? Mér sínist nú að ég hafa kannski aðeins mér trú á þessum þessu samfélagi heldur en flestir hérna inni en ég er ekki að fara inn í erframdi til að gefa fiskin okkar okay, það er alveg hérna en ég er samt hins vegar sannfærum það að við munum ná hangstæri niðurstu um sjáurútvegin í aðeldavíra en, en að öðru er kannski e, nema að ég vilji taka aðeins meirum sjáurútvegsmálin e, Ég er bara einn spurning hérna, hversum tókst normunum þá ekki að ná frábærum samlingum Það er, er svo langt er síðan kannski 15 ár síðast. Það er ekki alltaf að breytast og þróast? Og... Jú, jú, jú. Það vitum við ekki. Í þá átt sem að hérna... En þeim tókst það ekki? En þeim tókst það ekki? Ná, þeim tókst það ekki og þeir eru búin að vera að lobbyast síðan. Þeir eru búin að reyna tvísvar. Já, og það tókst ekki. Og samt sem að það hefa normen að ég myndi að halda miklu meiri vikti í alltaf samfélaginu heldur en við. Höfum við samt ekki meira trú á okkur sjálfum heldur en þetta? Sko, við erum að fara í þessar aðeldu við það. Við vilt ekki trúa því að við munum semja um þetta mál eins vel og við mögulega getum. <clears throat> það er engin að fara að semja með Európa-samhættu og gangin í Európa-samhættu til að gefa okkar auðlindir. Myrna, við getum reyndið það, en ég óttast að það verði mikil hérna, sóuna á peningum og tíma. En fyrst verðum við að tala um þetta sem að við erum alveg greiðlega ósamála, en erum við ekki samála um það að tímasetningin fyrir aldaviröðnar og aldar umsóknuna sé skelvileg og samningstað okkar ekkert Európa-samhættinu sé skelvileg? Ég hef verið mjög ánægt að það hef gert fyrir tíu árum. Ég skal alveg ekki nefna það. Eða það er bara það, þetta sé ekki besti tímin. Nei, ég meina samt ekki, ég meina, eins og kom frá maður, ég meina það er reglafregarnu undartekning að ríki gangi inn í Europsamöndi eftir einhvers konar krísu mm. og ég meina við þurfum ekkert að vera neinn undartekning frá því. En þeir Europsamöndi standa og opna líka fyrirtækin sem er ekki krísu? Ég meina við höfum bara ekki vilja að sækja um þarna fyrr. Mena, en, er, en er það gott sko, en er gott að ef við erum að semja maður um til mörgundur ára sem, sem að ef við erum að sækja með um aðelta eitthvað sem gildi bara eilifu svona... Við getum alltaf gengið að núta ef við viljum það Nú, Hvernig gerum við það? Hvernig gerum við það? Það er ákvæðið Lisabonsatmánum sem segir ég, það Já, og viltu segja okkur hversu Grænlendingar, grænlendingar gengur Eina þjóðum sem hefur gert það á sín tíma ESB neyðir enga til að vera þarna inni ef að, fólk, en, ef að ríki vilja ekki vera þarna inni Það er ekki þannig með Grænlanda að þeir gengur úr Európa samt og gengur í Danmarku og 90% þeirra viðskiptum eru við Danmarku og þeirra auðrækismál eru meira minna í gegnum Danmarku það er ekki alveg báðlegt fyrir okkur nei, nei, þú veist að þegar við göngum inn þá, var... þá, þá fallinu allir utanriki samningar og, og fríveslanu samningar Íslands mm og hvernig stopnum við þá aftur þegar við ætlum að ganga út? Sko ég, ég vil nú ekki trúa því að rík gangi inn í Europasamhættu bara til þess að ganga aftur út í rík. Nei, nei til og með sem þú sagði, þú nefndir að það væri hægt. Það, það er hægt, það kemur fram í... Það er fræðilega hægt. Lísum, já, ég meina það voru ríki sem voru ekki sátt með það að þetta kæmi hverki fram og því var þetta sett í nýjasta sáttmála. Reyndar voru hugsaðum að hafa bara sérstakann þátt um það hvort þetta sé hægt, að því að ég held að þetta sé eh, mál fyrir sérfræðinga, bæði, eh, sko, Európi sérfræðinga sjálfur sér hvort að þetta sé fræðilega mögulegt Mjög góð hugmynd Og ég held að við erum svona að leita bara réttu kandidatunum í þann þá mm -hmm. Við getum kannski tengt þessu umræðu svona, við erum farin að tala um hérna <clears throat> uh, þetta yfir í Evruna svona í stutt spjallum hefur, núna ekki tími kannski Unga fólki vill að Evru Já, menna, mm. það er svona eitt af því sem að hérna haksmunir okkar eh, hafið nefndir að þessu að það er að fá aðganga samíli um gjaldmiðli í Európa-samansins og mm -hmm. okkar gjaldmiðlminn er svona almennt samanlega um það að fyrir utan ákveðingarski læritikar mátt núna e, að þá séu þessar sveiflur mjög óhaldlar og, og krónan eiginlega flesti sem ég tala við allavega í viðskiptalífinu og aturlífinu mm. og aturlífi það er gott að það komið fram er að stórun hluta hlind í að gangi á Europasamöndið, mm. þannig að þeir sem er í miklum eh, reyndar ekki allir það skaldi ekki fram eh, Nei. en, en, en stó, starri, starri hluti í aturlífinu og þeir samtöku sem kom fram fyrir aturlífið Skuldu við hlutin, hann vil taka Já það sá sem er vanur að vera mikill alþjóðaverslun og hérna, veit hversu mikilvægt hversu mikilvægur eh, hlutin eins og gjaldmiðl og og hérna aðgangarmörkuðum og svo framvegi skipti fyrir þjóðina, stöðuleiki á þessu leiti. Mm. Er ekki rétt eh, Brynja að eh, já, sem þeir segja með krónuna mm -hmm. hún geti mjög illa verið framtíðar gæld með þjóðarinnar vegna þess að við þurfum að búa bara ungu fólki sem vil stofna fyrirtæki, stofna fjölskyldu leggja fyrir spartnaf mm -hmm. takkifæri til að menta sig í öðru löndum, ferðast til annar landa sem er lítið til líf, lífsgæði í dag -hmm. þurfum við ekki stöðuðan gæld með og getur krónun orðið það í ljósið þessum gestur? Uh, Krónáttalega er sér umræð út af fyrir sig og ég held að hún sé að mjög litlu leiti tengt þessari ESB umræð. Við komum til að ræða hérna, örbesambarsmál ekki gældmennamál. En þetta hefur verið tengt mjög mikið saman. Má, má ég klára fyrir ekki þau? Jú, þú mátt aðeins. Já, hérna, það, það var oft verið nota sem rauk fyrir aðeins Íslands örbesamandi að við myndum ganga inn í örbesamandi og fá efruna, yttur bingo og allt myndi lagast og árið 2007 myndi koma aftur á silufati. Uh, tökum þessi rauk fyrir. Í fyrsta lagi að þá uppfyllum við ekkert einasta massaskilurina sem að lúta stöðu gengi ákvæmum hallu ríkisfjármálum og svo framvegs. Mm -hmm. Þannig að segjum við myndum ganga inn, síðan reynum við uppfyllast sem massaskilurið og það, það tökur okkur svona 10-20 ár með því að ásynna þess að það er núna og þá kannski eru við komið emruna þá eru þau eldra fólk þá eru þau eldra fólk, <laughs> já og hérna, svo náttúrulega hefur við enga tryggingu fyrir því að efra munið þjóna okkar hagsmunum vel, eins og við getum bent á Íra við getum bent á Portugali, Griki og svo framvegs mm -hmm. og efran er enginn tafralust við veist hérna þessi umræða um efruna sko mjög barnaleg þegar það, þessi, fólk trúir því í sko fullri einlagni að efran sé bara okkar trygging fyrir stöðuleika Já, en Sema, bara örstuðt, viltu eitthvað segja með um öfruna, er það... Um... Ég skal segja örstuðt, ég veit nú ekki hvernig Brynja getur ekki tengt gældarismála öfruna við Európusamvati þar sem að öfran mm. er bara eitt af, eitt af stærstu sko, og, og hvað maður segja, flottstu <laughs> þróur, eh, sem sagt hefur komið út úr þessar þróun hjá Európusamvatinu og, og ég menna Það eru hátt í 20 ríki eða fleiri með þeim sem að... En, en svo ég svona, hafi engang á spurningunni til þín eins og Andrés eh, hafið engang til <laughs> Brynju, þá er, er Efra núna gaggrind fyrir það að hérna... Það hefði helst til að svara spurningunni sjálfur. Að leiða til, að leiða til sko aukins atvinnleisis í Evruríkunum, mm. það eru Evruríkinn 16 sem að hafa eh, bara búið við í eflag mm. góðaristími mjög hátt mm. og viðvarandi atvinnleisi sem mm. sumi segja eh, stafa því að Evrópussambandi hefur ekki náð þeim árangar sem bandarikin hafa náð þar sem við erum með samilega fjármálastefnu mm -hmm. og, mhm. og, og getur fært eh, fólk á milli svæða sama tungumálið, sami fórsetin, sami þjóðsöngurinn og Evra mun ekki virka fyrir að það búa stíga skrifið til fulls að búa til bandarik í Evrópu. En, en segjum við svo að, að þetta sé, sko, hefur engar ágjörð því að vegna þess að Evran mun ekki verið taktið í íslenskar efnaðast aðstæður að þá getur þetta leitt til mikill að sveipna á atvinnum markaði á Íslanda. Það verður hérna viðvarandi ofþensla og atvinnuleysi á Íksli vegna þess að við erum komið með gjaldmiðli sem tekur ekki afstöðu til okkar, heldur til afstöðu, afstöðu til, eða tekur miða afstöðu að aðstæðum í Þýskalandi. Hva, eh, veldur þetta engum áhugjum á sko, ungum Európusinum? Sko eins og ég allavega sé þetta, ég meina þú segir hérna að fólk vil kenna efrunni um, um, um þetta aðtunleysi og, og, og alveg svo að kenna krónunum akkurat, það er hérna eins og við kennum sko krónunni það er eitthvað að kenna já, já, um- það, auðvita, en það, ég meina það hefur líka verið alveg eins sagt sko að ef við hefum haft efruna þegar, þegar krísan kom hérna yfir þá hefur ekki komið ján ítla útrunni ég meina þetta er bara það sem fólk segir alveg sem það sem þú ert að segja já. sko, ég meina við getum elvistur samanlega um það vonandi að, að við þurfum nýjan gældmeil og það hefur verið rosalega mikil efnaðslegur óstöðuleiki, krónan hefur verið skráð mjög lág og þetta gerir öllu fólki mjög erfitt fyrir, ég menn eins og Andris kom inn á, ég menn fyrir ungt fólk sem vil stofna fjölskyldu, kannski fara út í nám, opna, e, byrja einhvers konar viðskipti eða þannig, ég menn að þetta er nánast alveg ómögulegt. En, en, en sko, hinliðin hin, er kannski svo að það er því aðtunumust, eins og í Gríklandi þá er ungt fólk kemst ekki út í náma því að það fær bara ekki vinnu, að því að, að það er bara svo stærk. Bara næst í nánast hérna líka. Aðtunlega sinnan erbesamsir er mjög hátt, en það er einhvers og mér er svolítið skemmtilegt að það skulle en tala... En er það efrinu þá að kenna það? Já, hugsanlega, menn segja það Menn segja það og við, það, það allavega að aðtilösi er eitt helsta enginni ESB við getum ekki neyta því og hefur verið mjög lengi en að því þið voru bæði að tala um Ákveðina ríkja einan ESB Kanski ekki Európa sambandi Ekki enginn ESB, ég er ekki samt ekki það Viltu bara einangrið að við efru ríkin? Já Nei, ég var ekki að segja að sko aðtullinsi enginni Európa sambandi Það var aðtullinsi mikið ungu fólki svíð þjóð fyrir mm. hérna, aðaldina efrunni Já, já en við, við skoðum atvinnleysist tölur í öðrumsambandinu. Þeir eru í svenska krónur núna? Já, ég, fyrir ekki, fyrir ekki, eh, það er búið að vera, þeir, mm. þeir fældu að fyrir ekki að þetta er verið. En já, þess að ég var að segja, því var að tala bæðum unga fólki sem var að fórt í nám, að þá er litið á Íslands ungt fólk sem jafningja allstaðar í öðrumsambandinu en öðrubu. Uh, eh, reyndar þá er Stóra Breitland eina landið í Europasamböndinu sem myndi sagt, lækka sín skólagjöld fyrir hérna íslensk ungmenni ef við gengum inn í Europasambandi mm -hmm. Við erum Núna að tala um sko að þetta, þessi upphæðir sko 2 miljónir Það er mjög dýrt að fara í námdi Breitlands mm -hmm. Eh, reyndar er regluna þannig að hérna, fólkinan EES getur fengið sér vinnu og þá fara að skrafa svona svo kallan worker status og þá Já. rapa skólaugjöldin um 80% þannig að við höfum þennan möguleika en þess að Það er samt ekkert allir sem hafa möguleika því. Nei, nei, en enga sér þá er... Fólk er útjafn með börn og annað. Já, en enga sér þá er Stórabröðland einalandið, þar sem er ekki litið okkur sefninga. Þannig að við, við höfum frelsi til þess að... Ja, við getum að fara hversa við viljum og skólegjöldin okay. eru jafnveg lagri, þess að það eru engi skólegjöldin á Norrlandi til dæmis. Mm -hmm. Það mun nú breytast mun fljóðlega, til dæmis í Svíþjá og næsta ára held ég að þá leggja, ætla að leggja við skólegjöld. Bara örstuft með þetta sko mm -hmm. að því þú ert að tala um sko háskóluna í Breitlandi, til dæmis bara það að fara í, í framhalsnám við Breskan háskóla kostar þetta 14.000 pund rúm þetta eru hátt í 3 miljónir íslenskra mm -hmm. króna uh, ef við varum í Európa-samhættinu mun þessi, þessi upphæð þetta, við erum að tala um eitt ár í skólugjöld mm -hmm. þá, kem, þá er allur annar kostnæðar eftir En, en hérna, einn spurning í þessu ef við, eða ungt fólk vil hérna gerna að fá skólugjöldin greitt Akkur er þá viljið því að Íslendingar sendi peningar til Brussel og svo sækjum við um peningana þaðan Akkur er akkur við bara fáum ekki, förum við ekki bara í því að styrkja nefnendur hérna bent frá Íslandi í staðin mm. fyrir að bara góða efnilega nefnendur styrkja bara, bara eh, núna námslánakerfið og ég hafði búið til styrkjakerfi vegna þess að hinn leðin er svo ef við gangum í Európsamtið þá verðum við meðal þeirra þjóður sem borgum allra mest til samnæslunar mm. meðal annars mentamála mm. og það er svo því að við erum verið að sækja vatni við lækin að mm. senda það fyrst í Brussel árum við fáum <laughs> peningan aftur, eða hvað segir þér? Bæða óterur og fljóðlegar að gera þetta bara sjálf En vil ég ekki berjast fyrir því þá eh, freka sema? Ég, nei, ég meina Er ekki á flókið að gangi í Europasamöndið að fá niðurfæld skólagjöld í Breitlandi? Þetta er nú kannski bara einn lítill punktur á öllum kostunum við aðeins að Europasamöndið Já, ok, þetta er kannski, förum í stærlímálinn þá aftur förum í stórumálinn, hvað, hvað er svona við höfum ekki talað um orkumálinn ung fólk hefur engar ágjörð því hvað mikið tíma þér <laughs> það er nú reynd að fara að stýttast að fara að stýttast í, í tímanu við erum búin að tala um öfruna lýraðismálinn svolítið landbúnamálinn, sjárótismál er eitthvað styrpað sem ykkur finnst að okkur vant aðeins að taka út askrá sem þeir eru með auðlindirnar, við erum búin að tala um það og hérna Hva, hvað með Brynja hefur við skýtað hérna, uh, með vexti og uh, svona framhald að Európa umræðan þá mm -hmm. segir mér að við myndum að fá larri vexti í Európa sambandinu hefur við bætt að það í flestum Európa sambandsríkjum eru fólk að borga húsnæði sitt Uh, eh, þar að segja húsnæðirlanum sett einu sinni meðan við erum að borga það sko þrísvar Ertu að tala um Evríkinu eða ESB sem heilt? er að tala um eh, já, flest önnur ríki í Európu heldur og nokkur sem eru með flest, flest önnur ríki eru með munlari vexti á húsnæðislanum. En fer það ekki bara eftir hverju skuldsetar þessu þjóður eru? Ég miskist að Gríklandi séu orðinni frekar svona hái vextir á mm. húsnæðislanum. Já, það, það er þessi með öfru. Það er náttúrulega sangjefnishafnin milli öfru ríkja, þeir sem eru með öfruna er, er, er, eh, þar geta bankar verið að lána yfir landamæri, þannig að þú, þú er það aðgang að húsnæðislanum sem mm. er ekki háð gengisturón eins og það sem gerist í Íslenska Emili og einmitt ungt fólk lendi í. Mm. Já, sem, núna hefur við hérna, Þannig að við getum haft áhrif á stýravexti bankar geta lækka sína vexti. Uh, en þú veist, þú talar um... Það Evróp... gengir líka svona mjög vel. Já, en við, við, við erum alltaf í kreppu, það er ekki spurning. Þeir hafa alltaf verið háður eiginlega. Mm. Já. Já, þeir voru alltaf... Það er fennar spurning sko, ég, ég, ég, ég er einslaði að taka ellend húsnæðslán og, og það er eitt að taka, og það voru 4-6% vextir af húsnæðslán sem ég tók út í Fraklandi, í góðærinu, það voru læri vextir af húsnæðslán á Íslandi, en það veri beinhörðum efrum sem að fjell ekkit í verði sko mm. og það er í sjálfu sér mennir að tala um þessi mál þá hljómar það einfalt og ódýrt að vera með 4% vexti en, en þið sjáu hvað 5% vexti gera okkur í æsumálunu mm. Það er alveg að tala um verðtrilán Við erum ekki að tala um verðtrilán í Verklandi Þau eru verðtrið sko mm. Þú getur valið hvort þú ert með sko. Aftur, þetta er eitthvað sem við getum gerð sjálf Við getum ánum með verðtriðungar og breytinu hvað sem við viljum Erum við ekki sterkari saman? Erum við sterkari saman? Við Íslandingar eru sterkari saman <laughs> Nei, ég er að tala um, sko, ég meina þú segir þetta alltaf við getum gert þetta sjálf, við getum gert þetta sjálf ég meina, erum við ekki, ég meina, við erum hluti af Európu Hefur þetta ekki hvort sem mhm. er áhrif á okkur? Erum við, erum við ekki erum við ekki hvort sem er undir áhrifin frá, frá, frá öllum þessum nákvæmlega ríkjum okkar og því sem gerist þar og gerist á, í, innan Európa samfansins er ekki, erum við ekki sterkara með en, því að vera partur af því þetta, Nú þarf þetta aðeins að ámarka er þetta að tala um hagsöflur eða bara almennt bara Þetta eru ofið <laughs> Þetta eru rosalega ofið spurning sko. Eða við gætla að vera vinir Allir í skoðum með að vera vinir Eitt sem að, hérna, ég hjóði eftir á hann að ykkur fannst Það er eitt inn hérna, að, eh, Brynja, þú nefndir að þetta verður kannski ekki, það hefur verið smá umræðan um það sko hvort það er að draga umsóknum tilbaka. Uh mhm. -huh. Ertu vissum að það sé gott ef þú ert að móti að Európu sambandsæðild? Vilt það ekki endilega bara sjá sem lélægasta samning svo þessi vísta þjóðin hafnón? Sko, Ég styrir líraði. Þannig að jú, þetta er tímafrægt, þetta kostar pening og þetta er mikið vesen að vera að fara í þessar umræður en þá fær fólki allavega að kjósa. Fólki fara að velja. Já, en, en, en Jújú, jú, ég er alg algjörlega saman, bara, ég meina við erum ekki að fara, ég get ekki sagt að ég vilja draga um svolítið tilbaka. En þú myndir ekki vilja leggja inn einhvern tíum þegar við næðum betri samningi, það sem verður meiri líkur og þjóðunum myndir lítast á hann. Betri samningi heldur en hvað? Heldur en þeim sem við fáum skrifandan hjá hann og í vondum samningstafstöðu. Við erum ekki komið með neitt samning, við veitum ekkert hvernig það verður. En, en hann verður, heldur hann verður ekki bara vond fordæmi, til dæmis að við núna ég... erum í svona slemri samningstafstöðu, við erum marganátt í veiklustöðu, ég held að allir séu saman á um það væri ekki betra og klókara ef maður ætlaði að setja Íslandin í Europasamtið að geta komið flotta samning sína þjóðunum sem væri sko bara greinilega okkur í haga gangin og til, marg, til lang, lengri tíma lítið er ekki hugsan að það væri ykkur í haga að þessu eru frestað annars og svissar þeir, þeir frestuðu bara Ég sé þetta ekki svona Þú sér ekki svona, þú ég... vilt drífa það inn Nei, nei, ég vil ekki drífa mig það inn ég meina, við erum, erum búin að sækja það num ég meina, ég get ekki sé að við séum í slæmri, ég meina, við erum, við erum ekki, nei, ekki slæmri aðstöð, alls ekki ég meina, það er kannski ágætt að vera, vera í þenni aðstöð að það er tölur anstað í Íslandi og európsku samningamenninni vita bara eða, þú veist, ef þeir vilja ef þeir vilja eða tíma sínum til einskís þá, þá, þá takar og, og hérna og svínbegi okkur, sko. Ég full að trú því að við fáum góða samningar. Þá með þjóðir hafnánum. Akkurat. Herri, já, já, það stittist í, í, í lókþáttarins hérna sem að þið viljið taka, eitthvað örstuðt eitthvað sem einhvern finnst að við glemt að spyrja um eða glemt að koma inn á mm. eða eru við ekki bara, eða nú fyrir að vefi í okkur tæknamaður en að tímið sé að vera búin já, kannski bara svona við hefum ekkert, ekkert geta sagt um félögin okkar, já, bara örstuðt um félögin. Ef fólk vil taka þátt í þessum félögum, hvað gerir það þá? Við, sem sagt, eh, allavega hjá ungum að Európa sinnum við eh, höfum sagt heima síðan, hvað gerum við? Við gerum margt mjög skemmtilegt. Við mjög flottum kennurum. Vil ég fá inn, á, inn í skólan eitthvað eitthvað efasendamenn til að halda erindi? Það kom til dæmis kona frá bændasamtökunum þannig og fjalla um, um landbúnaðarstefnu Európsamansins. Var hún á móti aðelda? Ég get ekki betri síðan að bændasamtökun séu mjög mótfallin aðelda Európsamansins. Já. En það, því, til dæmis, já. En hvað fleira gerir það en að vera með skóla? Það, það er enda mjög gott. Já, við, þetta var mjög flott. Ég menna, okkar viðbröður öllum ofnir. Það geta allir komið við til dæmis ég voru með jólaglögg fyrir jól með, með sendiherra svíþjóðar þá voru svíjar náttúrulega með fórsetið í, í Europasambandinu Er umt fólk duglegt að hérna, skrási í samtökinn? Sýna það að eh, vilja vera virt í svona samtökum? Hvað eru margi komnir hjá ykkur í félagi? Það eru, sko, skráningar í félagi eru, það eru náttúrulega komnar vel yfir, yfir hundra Já Mánu ekki alveg nákvæmlega töluna En Sagt, það er hægt að fara á heimasíðina, það er hægt að kynna sér þetta. Og þið eru á Facebook? Við erum á Facebook líka, já. já, já við, hvað heitir heimasíðin ykkar? Ungir-europasinar.is En hjá ykkur, hvernig er þetta hjá ykkur? Uh, við erum ennþá en, hérna, við erum eftir að segja kennetölu og svo ætlum við að vera að kaupa lén og við vonumst til þess að X-nei verði ekki frátekið þegar við fáum kennetöluna. <laughs> Og það er ekki að segja út af því þá. <laughs> Ok, við strókum <laughs> einmitt, ég vona að sem að hlaup ekki hérna hindi sinna að kaupa þetta líka núna en hérna, við erum aðla bara á Facebook, það er best bara að fletta Ísafóld, ungt fólk gegn ESB aðald, eða bara skrifa Ísafóld að það kemur að. Og hvað, í hverju færst ykkar starf, svona í örstutumáli? Örstutumáli, hérna, þegar við, því að samtökjum er bara nýstofnuð, þá erum við, við erum strax búin að setja í gang nýju málarnundir okay. uh, fólk getur bara skráð sér í það, hérna, haft samband við mig eða gegnum Facebook Verður ykkur svona málfundir eða námskeið? Að stýtti sér það, en náttúrulega núna erum við að klára málnefndinar og síðan erum við að taka múti tveimur hópum ungra normana strax í mars. Okay. En hvað hva, hva eru margir búin að skrá sér núna? Sko, við erum með 12-1300 á Facebook uh, og síðan voru 100 eitthvað skráði stoppfélar. Ok. En síðan þurfum við að taka múti skráningum inn í félagið. Ok. Hvar skráðum að sér? Uh, við erum með heimasíðu sem er centrum.is skáttri GK og en hún er bara til bráðbyrða okay. þannig að það er hægt að kíkja hana annars erum við á Facebook og, og svo ætlum við að kaupa okkur heima sér Andris, verður við ekki að slá botnin í þáttinn núna þakka þeim kærlega fyrir gestunum mm -hmm. klukkan er orð, orðin Það er mm. slóð ekkert við fyrir gestum þó að yngri væri Já, það slóðum við Það gáðum ekkert eftir og slóðum við. Þá komum að lókum þáttarins eða spjör neyða já við þökkum Jóa Tæknimanni fyrir hjálpuna og gestum þáttarins Semur Serter og Brynju Haldurstóttir fyrir líflegar umræður og Frostu Anders þakka fyrir síðan dag. Við heyrjumst næsta lögudag klukkan kortir í eitt. Takk. Takk.